da Allah biz bilen müstahkem bo'linglar. Mujohid ot ot ot sen Robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid at ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot sen otmasang payt poylab seni otar ayyorlar fursat kelsa bir zumda yo'q qilmoqqa tayyorlar ayyor dushman har yondan qasd qilmoqda joningga zimdan hujum qilmoqda topmasdan imkoningga sen o'tmasang payt bo'ylab seni otar ayyorlar fursat kelsa bir zumda yo'q qilmoqqa tayyorlar ayyor dushman har yondan qasd qilmoqda joningga zimdan hujum qilmoqda boqmasdan imkoningga robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot sen otmasang har doniyor mo'minlarni otmoqda allohga qullik qilgan ummatni yo'qotmoqda haqni aytgan dindorni tinmay tashlab zindonga so'ng o'sha zindonlarni to'ldirmoqda ku qonga sen otmasang har ag'yor mo'minlarni otmoqda allohga qullik qilgan ummatni yo'qotmoqda haqni aytgan tinmay tashlab zindonga so'ng o'sha zindonlarni to'ldirmoqda ku qonga ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot sen otmasang har kim ham dushmanga o'q otmaslar dinga qalqon bo'lmoqqa bir g'ayrat uyg'otmaslar sen janglarda jahd aylab o'rnak bo'lgin ummatga sen sabab Alloh nurin yoymoqda bu zulmatga sen otmasang har kim ham dushmanga o'q otmaslar dinga qalqon bo'lmoqqa bir g'ayrat uyg'otmaslar sen janglarda jahd aylab o'rnak bo'lgin ummatga sen sabab Alloh nurin yoymoqda bu zulmatga ey mujohid haqingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot ey mujohid ot ot ot sen robbingga joning sot bilgin aslo yutqazmas haqda shahid bo'lgan zot